Արցախի համար բարդ ժամանակները շարունակվում են։ Աշխարհն իր գործին է ու 127 օր շրջափակված Արցախի խնդիրները նրան կարծես չեն հուզում։ Արցախից ու Հայաստանից բարբերաբար պայքարի, համախմբվելու, ստեղծված իրավիճակի անընդունելի լինելու մասին կոչեր են հնչում։ Տարբեր ակցիաների ու հայտարարությունների տեսքով Արցախը փորձում է լսելի դարձնել իր ձայնը, բայց այդ ձայնը բախվում է աշխարհի անտարբերությանը, քաղաքական ու տնտեսական շահերին ու թույլ արձագանքում միջազգային հանրության մտահոգ հայտարարությունների ու պատասխանատու պետական քաղաքական պաշտոնյաների լռության տեսքով։ Մասնագիտությամբ իրավաբան կյանքի բերումով Ջիջի տաքսու վարորդ Գևորգ Արստամյանը պայքարի իր ձևն է ընտրել։ Մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի մոտ տեսաուղեր ձայնագրել կնոջ ու մանկահասակ երկու երեխաների հետ սոս ցուցապաստառներով։ Ասելիքը հստակ է, նպատակը պարզ։ Քանի որ ես ինքս քաղաքական գործիչ չեմ, պետական մարմիններում չեմ աշխատում, բայց ունեմ պետականամետ մտածելակերպ, միշտ մտահոգել է հանրության խնդիրները։ Իմ ցանկությունն է, որ մարդիկ լինեն ակտիվ իրենց շուրջը կատարվող խնդիրների շուրջ ու փորձեն ձեռք մեկնել, փորձեն դառնալ մասնակիցը խնդիրների լուծման։ Պայքարը միշտ կար։ Այս բնույթի պայքարը միանգամից առաջացավ, որ կարելի է աշխարհին ցույց տալ, որ իրոք արտակարգ իրավիճակ է Արցախում, անօտարելի իրավունքները խախտված են մարդկանց եւ կապը աշխարհի հետ դարձել է անհնարին որոշել է պայքարել իր երիտասարդ ընտանիքի հետ, հանուն այդ ընտանիքի հայրենիքում արժանապատիվ ապրելու ես ճիշտ էի համարել, որ այս տեսաուղերձը լիներ ընտանիքի կազմով, քանի որ ընտանիքը ինքը խորհրդանիշ է պետության, ընտանիքը ինքը խորհրդանիշ է ինչ որ համակարգի, որը պետք է պինդ պահել, որի համար պետք է հոգ տանել։ Դրա համար ոչ միայն իմ ընտանիքը, այլ Արցախում ապրող բոլոր ընտանիքները դարձան համակարծիք իմ այդ ելույթին, իմ այդ տեքստի բովանդակությանը, արագ տարածում գտավ համացանցում այդ տեսանյութը։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մասնակիցը դարձան, ովքեր չանտեսեցին այդ տեսանյութը տարածել källor Մեկ օրվա ընթացքում տեսանյութը միայն Facebook-ում ավելի քան 6000 անգամ կիսվել են, սոցցանցում ապահովել է ավելի քան 100 հազար դիտում։ Գևորգը դա իր անձնական հաջողությունը չի համարում, առհասարակ ասում է, որ որևէ քաղաքական եւ այլ հավակնություններ չունի։ Ուզում է, որ տարածում գտնի գաղափարը, որ հնարավորինս շատ մարդու հասանելի լինի, տեղեկատվությունն այն մասին, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Ներքին լսարանին ուղղված իր ուղերձն այն է, որ պարտադիր չէ լայն լիազորություններ ունեցող պետական ու քաղաքական դեմք լինես, որ կարող կարողանաս միանալ պայքարին։ Յուրաքանչյուրն ունի ռեսուրս, որը պիտանի կարող է լինել ընդհանուր գործին։ Ես ընդամենը մտահոգ քաղաքացի եմ, որին հուզում է իմ հայրենիքի ճակատագիրը, ասում է։ Այս քայլով չեմ բավարարվի եւ կանցնեմ այս տիպի նորից քայլերի միջազգային հանրությանը սթափեցնելու ուշադրությունը փորձել գրավել այս հարցի շուրջ Հագայի դատարանի որոշումը չի իրագործվել։ Չկա հարկադրող ուժեր, որ เป զի Ադրբեջանին զսպի, Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունենա ճանապարհի բացման պահով կապով։ Դրա համար ես ուզում եմ տեղյակ լինի միջազգային հանրությունը ու մնացած այլ առողջ հասարակական կազմակերպություններ միջազգային, որ Արցախի ժողովուրդը լինելով բլոկադայի մեջ գաղափարի, մտածելակերպի, իմացության ճգնաժամ չունի, այլ ճգնաժամը հումանիտար ճգնաժամը չի ազդել մարդկանց մտածելակերպի, գաղափարների ու իրենց իրավունքների վրա։ Գևորգի ցանկությունը եւ պահանջը մեկն է, որ միջազգային կառույցները հարգեն իրենց իսկ կողմից ընդունված սկզբունքներն ու օրենքները։ Եթե մարդը աշխարհի համար բարձրագույն արժեք է, այն պետք է բարձրագույն արժեք լինի անկախ իր բնակության վայրից։ Թույլ մի տվեք, որ Ադրբեջանը չկատարի ՄԱԿ միջազգային արդարադատության բարձրագույն ատյանի որոշումը։ Թույլ մի տվեք, որ շարունակի վանդալիզմը պատմամշակութային մեր արժեքների ու հայկական այս դարավոր հողի վրա ապրողների նկատմամբ էթնիկ զտման ցեղասպան քաղաքականությունը։ Դիմում է Գևորգը միջազգային միջազգային հանրությանը իր սոս ուղերձով։ Մեզ հայերիս համար վաղուց հասկանալի է, որ Ադրբեջանը ամեն գնով ուզում է տիրանալ մեր տներին, մեր պատմությանը, կոտրել մեր ազատատենչ ոչին, հացնել Արցախի ոչացմանը, անգամ էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության ճանապարհով։ Սա մեզ համար պատմության դասեր են, Իսկ Արցախի ներկայ վիճակը սեփական աչքերով տեսնելու եւ անձամբ արձանագրելու համար կոչ եմ անում ՄԱԿ Եվրամիություն ԵԱՀԿ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններին ամեն գնով փաստահավաք խմբեր ուղարկել այստեղ։ Մեր ամենատարրական իրավունքների եւ ազատությունների հարցում Ադրբեջանի պես բռնապետական համակարգերից որևէ երաշխիքների պատրանք չունենք։ Դա պարզապես աբսուրդ կլիներ։ Բռնապետներն երբեք չեն ցանկանա, որ անկախ դիտորդներն այս ամենն արձանագրեն եւ հրապարակեն տարբեր ացյաններում։ Սա Գևորգի առաջին ակցիան չէ։ Երիտասարդը հաճախ էր TikTok-յան հարթակում բարձրացնում հանրապետության ներքին կյանքին վերաբերող խնդիրներ։ Հիմա ասում է դրանց ժամանակը չէ, պետք է ընդհանուր խնդրի լուծումը գտնել։ Իսկ դա նշանակում է, որ պայքարը պետք է միասնական լինի, քանի որ այն իսկապես գոյաբանական է։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։